بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين محترم برادر مجاهد لر مهاجر لر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقون تورتيوز 35 هجري ربيع الأول ayının 15 kun inshaalloh allohning fazli marhamati alhamdulillah demokratizm to'g'risida dars qilishni niyat qildik bir nechta kitoblardan foydalangan holatda inshaalloh shu darsni musulmon birodarlarimizga va bugungi kunda aldanib turgan ya aldayotgan musulmon ummatni shu hammasi hammasiga shu darsimiz borsin va haqiqatni ochadigan bo'lsin deb duo qilib qo'yamiz alloh taolo hammamizni hidoyat qilsin va hidoyatga bizni sobit qadam qilsin birodarlar bir nechta kitoblar bor oldimizda birinchi kitob ustozimiz shayximiz abu muhammad maqdisiy hafidahulloh va fakka asrahu alloh taolo bu kishiga najot bersin bugun bu kishi Yordaniya tog'utlarining zindonida o'tiribdi yana shayximiz birodarimiz Abu Basir Tartusi hafidahulloh bu kishining kitobi bor yana bir nechta kitoblar bor shu hammasidan foydalangan holatda inshaalloh shu demokratizm to'g'risida shu yangi kufr to'g'risida ba'zi ma'lumotlarni muhim tanbehlarni aytishga inshaalloh harakat qilamiz. Mana birinchi o'rinda biz ustozimiz Abu Muhammad Maqdisi hafizahullohning kitobidan boshlaymiz. So'z aytadiki: "I'lam rahimakallohu ta'ala anna ra'sal amri va aslahu va umudahu وأول ما افترض الله على ابن آدم تعلمه والعمل به قبل الصلاة والزكاة وسائر العبادات هو الكفر بالطاغوت واجتنابه وتجريد التوحيد لله تعالى يعني الله تعالى سنقر رحمة قسن دي ده برنش أساسي نرسة أصل أصول هم أصول لارنين أصل هم أساس لارنين أساسة ونمي كان طاغوت كفر قلش والله تعالى إيمان كيلترش كالله كي bir ekan tavhidni tan olish hattoki alloh taolo qur'oni karimda tawhiddan oldin kufr bit tog'utni aytgan ya'ni birinchi o'rinda kufr bit tog'ut bo'lish kerak tog'utga kufr bo'lish kerak tog'utni inkor qilish kerak bundan keyin alloh taolaga iymon to'g'ri bo'ladi agar biz bugun jihad qilyotgan bo'lsak bu ham shu maqsad uchun. Kufr bit tog'ut at-tauhidu lillah. Tog'utga kufr va Allohning tauhidi bu hamma ishlarning asli bu va hamma asoslarning asosi bu. Bu bo'lmasa iymon yo'q, ibodat yo'q, jihad yo'q, shahodat yo'q, hech narsa yo'q. Shuning uchun ustoz aytayaptiki, "Fali ajli zalik xalaqallohu subhanahu val xalq va ba'atha rusul" shu kufr bit tog'ut tog'utga kufr va Allohning tavhidi uchun Alloh taolo bu maxluqotni yaratdi, payg'ambarlarni jo'natdi, kitoblarni tushirdi va jihodni farz qildi, shahodatni bizga ne'mat qilib berdi. Shu aqida uchun Allohning Rahmonning do'stlari va shaytonning do'stlarining orasida jang bo'lib turibdi. Shu asl uchun, ya'ni tog'utga kufr va Allohning tauhidi uchun اسلامي دولت وخلافه راشدان اورناتش كريك قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله تعالى ايتدك من جن وانسان جناتنا وانسان لرنا يرت مادم مجر نموشن ليعبدوني من عبادة قلشوشن من بردب إقرار قلب من عبادة قلشوشن من بلرنا يرت كمان وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بز هر أمة بالرسولنا جنت كمس نمدب أن اعبد الله واجتنبوا الطاغوت كي الله تعالى برد بلينلر و طاغوت لردن أزاغ بلينلر إسلام نين إن برنشي أساسي شوي يكن برادر لر طاغوت لرغة كفر قلشي مسكريك va Alloh taolani bir deb e'tiqod qilishimiz kerak. Tauhidul uluhiyya, rububiyya, tauhidul asma va sifat, tauhidul hakimiyya bu hammasiga iymon keltirishimiz kerak. Agar bu bo'lmasa, ولا تقبل دعوة ولا جهاد ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا به اگر بو بومسا نه دعوت نه جهاد نه نماز نه روزه نه زکات نه حج هیچ نرسه قبول بومید ولا يمكن النجاة من النار دون التمسك به va jahannamdan ham hech kim shu aqidani aqida qilmagan qadar qutulmaydi alloh taolo shuni bizga lozim deb aytgan agar bu bo'lmasa bo'lmaydi. Najot uchun, jahannamdan qutulish uchun albatta biz tog'utga kufr qilishimiz kerak va Alloh taolaga iymon keltirishimiz kerak. Qala Alloh taala qad tabayyana rushdu min al-ghay. Hidoyat gumrohlikdan va dalolatdan ajrashdi. Oshkor bo'ldi. Hidoyat yo'li va dalolat yo'li ajrashdi bir birdan ayrildi. Faman yakfur bit tagut kimki kimki tagutga kufr qilsa va yu'min billah va Alloh taolaga iymon keltirsa, faqad istamsaka bil urvatil wuthqa lan fisama laha. Shu odam mustahkam joyni va mustahkam halqani ushlab oldi va shu halqa ochilmaydi, uzilmaydi. Shu shunday mustahkam halqaki bu uzilmaydi. Mana iymonning birinchi sharti birodarlar shu. Tog'utga kufr qilishimiz kerak. Birinchi shart shu. Bo'lmasa qancha odamlar bor bugun musulmonman deydi, lekin u tog'utlarga ham ibodat qilib yuradi. Inshaalloh darslarimizning davomida shu narsalarni ko'proq tushunib olamiz inshaalloh. Va qala subhanahu va ta'ala والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد kimlarga tog'utdan uzoqlansa kimlarga tog'utning ibodatdan yiroqlasa va anabu ilalloh va alloh taolaga murojaat qilsa lahumul bushra bularga bashorat bo'lsin fabashshir ibadi Alloh taolo aytadiki, Habibim, meni bandalarimga bashorat berib qo'ying. Bu yerda ustoz aytadiki, bir e'tibor beraylik ki Alloh taolo kufr bit tog'utni va tog'utlardan uzoq bo'lishni iymondan ham oldin aytgan. Birinchi oyatda "Faman yakfur bit-tog'ut" aytgandan keyin va yu'min billah degan. To'g'rimi? Birinchi kufr bit-tog'ut, undan keyin yu'min billah keldi. Mana bu oyatda ham vallazina ishtanabu tog'ut an ya'buduha birinchi tog'utdan uzoq bo'lish aytilgan, undan keyin va anabu ilalloh deilgan. Shunga bir tafakkur qilaylik dedi. Ke Alloh taolo birinchi bizdan shuni talab qiladi, ke biz tog'utga kufr qilaylik. Tog'utni inkor qilaylik, tog'utdan uzoq bo'laylik. Mana birodarlar, hech bo'lmasa biz musulmon bo'lish vaqtida musulmon bo'lgan paytda aytadigan kalimani bir e'tiborga olaylik. Shu kalima la ilaha illalloh degan kalimatu tauhidga, tauhid kalimasiga ki Alloh taolo bu kalimada birinchi nafini aytgan, undan keyin isbotni aytgan. La degan nafi deganda, ya'ni yo'q degan. Undan keyin illalloh degan, ya'ni bor. Birinchi nafi, ya'ni yo'q. Ikkinchi o'rinda isbot keldida, ya'ni bor. Shundan ham bilamizki, birinchi o'rinda biz nima qilishimiz kerak? Boshqa hamma nohaq xudolarni inkor qilishimiz kerak. Nohaq ma'budlarni inkor qilishimiz kerak. Tog'utlar, butlar va hokazo hammasidan inkor qilishimiz kerak. Undan keyin illalloh deymizda. La ilaha. Hech qanday ma'bud yo'q. Ibodatga loyiq hech qanday zot yo'q. Illalloh, magar Alloh. Mana shu kalima tauhidga ham biz tafakkur qilsak, tushunib olamiz buni. Iymonning birinchi o'rni nima? Hamma bor nohaq ma'budlardan inkor qilish, ulardan uzoq bo'lish va ularga kufr qilish. Bundan keyin iymon mu'tabar bo'ladi. فلا يصح الإيمان بالله ولا ينفع إلا بالكفر بالطاغوت أولا Allohga iymon foyda bermaydi, magar kufr bit tog'ut birinchi bo'lish kerak. Endi tog'ut degan nima shuni bilishimiz kerak. Tog'ut faqat daraxtlar emas, faqat toshlardan yasalgan butlar emas, faqat qabrlar emas. Agar biron kishi shunga borib sajda qilsa, shu toshlariga borib sajda qilsa, qabrga borib sajda qilsa, duo, u bu ishlarni, shirk ishlarni qilsa, nazar qilib qabrlarni oldiga borib hayvonni so'ysa, hammasi shirk. Lekin tog'ut faqat shu narsalar emas, balki qaysi narsani nauzu billah inson ibodat qilsa va ibodat qilinayotgan agar odam bo'lsa u inkor qilmasa u tog'ut bo'ladi. Tog'utni shunday tanishtiramiz. Kullu ma'budin ubida min dunillahi ta'ala bi بأي naw'in min أنواع ibada وهو غير منكر لذلك qaysi ma'budga Alloh taoladan tashqari ibodat qilinsa, ibodatning qaysi qismi bo'lsa ham va u uni inkor ham qilmasa. Shu qayd muhim birodarlar. U uni inkor qilmasa degan ma'nosi shuki, Misol uchun ba'zi odamlar hozir Isa alayhisolatu vasallamni ibodat qilyapti. Lekin Isa Isa alayhisolatu vasallam Ne biz tog'ut desak nauzubillah bo'lmaydi. Nimaga u kishi ko'rsa buni inkor qiladi? U kishi o'zini banda degan, payg'ambar degan. Lekin bugungi kunda bu mushriklar, bu nasroniylar Isa solatu vasallamni ibodat qilyapti. Ha, agar inkor qilmasa, shunday odam tog'ut bo'ladi. Ya'ni ibodat qilinayotganda agar bu inkor qilsa, u odamni tog'ut demaymiz biz. lekin agar inkor qilmasa uni tog'ut deymiz fattog'utu mushtaqqun min at-tughyan tog'ut bu tug'yondan ya'ni chegaradan o'tib ketish tajovuz qilish shu tog'ut bo'ladi va ibodatning boshqa ko'p qismlari bor ibodat degan faqat sajda ruku duo nazar zabah bu emas faqat balki qonun yasashlik va qonun yasashlikda itoat qilishlik Bu ham ibodat birodirlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda nasroniylar to'g'risida aytganki, ittakhadu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah. Bu nasroniylar o'zining mullalarini, ulamolarini va rohiblar ibodat ibodatchilarni Allah Allohdan tashqari o'ziga iloh deb qabul qilgan. Qanday qabul qilgan? Bular ularga sajda qilar edimi? ularga ruku qilar edimi? Yo'q, birodarlar. Bu mazmun hadisda bor, Sahih Buxoriyning hadisida. Adi ibn Hatim radhiyallohu ta'ala anhu so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganki, ular haromni halol va halolni harom desa, nasroniylar ularga itoat qilar edimi, yo qilmas edimi? Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu aytdi, ha qilardi. Bo'ldi, mana shu ibodat ekan, bu shirk ekan, birodarlar. Bu gapni bugungi kunda chiqqan bironta takfiriy odam aytgani yo'q. balki Adi radhiyallohu ta'ala anhu so'ragan, "Ya Rasululloh, qanday qilib mushrik bo'ladi bular? Qanday?" Qur'oni Karimda shu aytilganki, ahli ilmlarni va rohiblarni xudo deb qabul qilgan, ularga sajda ham qilmas ruku ham qilmas bu odamlar. Shu shu savolga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob bergan. Ular haromni halol desa, va halolni harom desa, bu nasroniylar itoat qilar edimi, qilmas edimi? ha qilar edi mana shu ibodat ekan degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam tashri ya'ni qonun yasash bu shariat yasash shunda itoat qilishlik bu faqat allohga xos alloh taolo shariatni tushiradi va alloh taolo qonunni yasaydi va alloh taolo yasab bizga tushirgan qonunga biz itoat qilsak sig'insak bo'ladi ammo agar banda qonun yasasa va Alloh taolaning qonuniga qarshi bo'lsa, unga itoat qilsak, billah biz xuddi unga ibodat qilgandek bo'lamiz, birodarlar. Tushunyapsizlarmi? Ibodat qilgandek bo'lamiz, ibodat. Va agar g'ayrullohga ibodat qilsa, billah inson mushrik bo'lib ketadi. ولو fi hukmin wahid kana bidhalika mushrikan. namoz o'qiydi ro'za tutadi zakot haj hamma narsani qiladi tahajjudda turib yig'laydi lekin ularning mahkamasiga borib tog'utlarning mahkamasiga borib, ularning hukmiga rozi bo'ladi. Majburligini aytmaymiz. Rozi ularning hukmiga. Yo, ahli ilmlarni olib kelaylik, ular shu masalani hal qilsin desa, yo'q. Men hukumatning mahkamasiga boraman dedi. Mana shu odam aniq mushrik bu odam. Hech qanday shubha yo'q bu odamning mushrik bo'lishiga. Bunga dalil Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zamonasida bo'lgan oshkor ochiq dalil shuki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zamonasida bo'lgan bir munozara bor, mushriklar va musulmonlarning orasida. Shu munozarani biz bir oshkor hujjat deb hozir sizlarga taqdim qilamiz. Hozir biz aytdikki, bir kishi ko'p dindor, namoz, roza, zakot hammasini hattoki tahajjudda turib yig'laydi u. Lekin kofir mahkamasidan rozi bo'ladi. Allohning shariatiga birodar o'tiraylik, hukmni qilaylik, rozi bo'laylik, yo'q. Hukumatning mahkamasi bo'lsin, rasmiy bo'lsin, vo bu deydi. Shu odamni biz mushrik dedik, to'g'rimi? Mana endi hujjat kerak. Hujjat kerak bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonasida bo'lgan shu hujjatni keltiramiz. O'zimizdan aytmaymiz, biz takfir emasmiz, birodarlar. Mushriklar keldi, u kelib aytdiki, mana bu ichki. Uldi. Bu halol dedi bu. Nimaga deysa? u sizlar o'ldirsanglar halol bo'ladi, Alloh o'ldirsa harom bo'ladimi deydi ular. Mana shu hujjatni olib keldi. Bu hujjat aqlga aqlga munosib keladigan hujjat. Agar aqlga ergashib ketsak, mana mushrik bo'lib ketamiz dedi Alloh taolo. Tushunyapsizlarmi birodarlar? Bu o'lik, echki o'lgan. Mushriklar buni halol deyapti. Va hujjat nima? ki buni Alloh o'ldirdi. Sen o'ldirsang halol bo'lar, Alloh o'ldirsa harom bo'ladimi dedi. Alloh taolo 7 osmondan arshdan shu vahiyni nozil qildi. Bu mushriklar va musulmonlarning orasida bo'lgan munozara va jidalni hukmini Alloh taolo nozil qildi. Va in ata'tumuhum innakum la mushrikun. agar sizlar bularning shu gapiga itoat qilsizlar, bularning shu gapiga quloq solsizlar, qabul qilsizlar, sizlar ham mushrik bo'lasizlar dedi Alloh taolo. Mana shu bir gap bilan agar mushriklar e'tiqod qilgan shu narsani sizlar haq deb qabul qilsizlar, sizlar ham mushrik bo'lib ketasizlar dedi Alloh taolo. Mana birodarlar, shu tog'utning hukmida har odam kiradi ki agar u o'zini Allohning o'rnida shariat yasayman deb o'tirsa. Xo, u hokim bo'lsin yo mahkum bo'lsin. Hokim bo'lsa u qonunni yasab, uni tatbiq qiladi. Mahkum bo'lsa u qonun yasalgan qonunga rozi bo'ladi. Rozi bo'lsa ikkisi tog'ut bo'lar. Har hukumatda 3 xil qudratli odamlar bo'ladi. Salta tashri'iyya qonun yasaydiganlar, salta tanfiziya yasalgan qonunni ijro qiladiganlar, salta qadoiya qazovat qiladiganlar. Salta tashri'iyya bu amirlar va parlamentda o'tiradiganlar bular. Par parlament, senat shu yerda o'tiradiganlar. Bular qonun yasaydi. Ammo salta tanfiziya mana bu soqchilar, polislar, faujilar, armiya. Bu o'sha yasalgan qonunni tatbiq qiladi, ijro qiladi ular. Salta qadoiya mana bu qozilar. Parlamentda yasalgan qonunni bular mahkamada hukm qiladi. Ustoz Abu Muhammad Maqdisi fakkallohu asrahu bu kishi aytayaptiki, bu hammasi tog'ut bular. Hammalar tog'ut bular. Zeraki bular Alloh taolo yaratgan mahluqning chegarasidan o'tib ketgan bular. Bular Alloh taolaning maxluqlari bular. va alloh taolo bularga bir chegarasini qo'ygan edi lekin bular o'z chegaradan o'tdi alloh taolo buni yaratgan edi nima uchun allohga ibodat qilish uchun va allohning shariatiga taslim bo'lish uchun to'g'rimi birodarlar aba va vatag'a va taadda hududallohi taolo. lekin bu inkor qildi takabbur qildi tug'yon qildi va alloh taolaning chegarasidan tajovuz qildi so'ngra o'zini Alloh taolo bilan barobar qilmoqchi bo'ldi. Alloh taolo ham shariat yasayr, yasaykan, bu ham shariat yasaydi. Alloh taolo ham bandalar uchun qonunni yasaydi, bu ham bandalar uchun qonunni yasaydi. Xuddi o'zini nauzu billah Alloh taolo bilan barobar qilmoqchi bo'ldi. Vallazina kafaru bi robbihim ya'dilun. Kofirlar Alloh taolo bilan o'zini barobar qilib tashlaydi. وزنا برابر دب بلاده وكم كشيش نقصه فقد جعل نفسه إلها مشرعة وزنا بر قانون يا سيدقان شريعة يا سيدقان إله قبت شايده وهذا لا شك من رؤوس الطواغيت التي لا يصح توحيد المرء وإسلامه حتى يكفر بها ويجتنبها ويبرأ من عبيدها وأنصارها وشند شبهة يخكب طاوت لارنين بوش لردن va insonning tavhidi va islomi to'g'ri bo'lmaydi hattoki bularga kufr qilsin. Hattoki bularga kufr qilsin va ulardan uzoq bo'lsin va bularning qullaridan va ularning yordamchilaridan hammasidan bezorligini e'lon qilsin. Qala ta'ala: "Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut va qad umiru an yakfuru bi." Bular tog'utga hukmlarni olib ketadimi? mahkama qilish uchun tog'utlarga murojaat qiladimi? Vaholaki bular shu tog'utlarga kufr qilishga buyurilgan edi-ku. Bu tog'utlarga kufr qilishga buyurilganmiz, birodirlar, lekin ularning huzuriga borib mahkama qilsak biz o'zimizni muddai muddaali <coughs> jinoyatchi deb ularni oldiga borsak, bu kufr birodirlar Biz ularni behurmat qilishga ularning yo'zini ochib tashlashga buyurilganmiz. Ularni hurmat qilishga buyurilmaganmiz. <coughs> ularni agar hurmat qilsak, mana shirk bo'ladi. Yaqulu Mujahid rahimahulloh at-taghut ash-shayton fi suratil inson. Mana buni eshitib olinglar. At-taghut ash-shayton fi suratil inson. Taghut degan inson shaklida shaytondir. Yatahakamuna ilayhi va sahibu amrihim. Odamlar buni oldiga mahkama uchun boradi va bu ular bu inson ularning amiri ekan ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوتا har qanday hokim agar Alloh taolaning kitobining tashqarida boshqa narsalar bilan hukm qilsa va odamlar uni oldiga hukm qilish uchun borsa, mana bu tog'ut ekan. Va Imom Ibn Qayyim rahimahulloh aytadiki, At-taghut kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Agar banda ma'bud, ma'bud bo'lib ya matbu' imom bo'lib ya itoatga loyiq bo'lib o'zining chegarasidan chiqib ketsa, bu tog'ut bo'ladi. Ya'ni ba'zilarga itoat qilinadi nohaq ishga va ba'zilarga ergishiladi nohaq ishga. va ba'zilarga billah bandalik qilinadi, birodarlar. Ibodat qilinadi. Nohaq ishga buyuradi u va bu ham itoat qilib ketaveradi. Mana bu tog'ut, birodarlar. Fatog'utu kulli qawmin man yatahakamuna ilayhi ghayra Allohi va rasulihi. Har qavmning tog'uti kim? Alloh va rasulini tashlab, uni oldiga hukmga borsa, uni oldiga hukmga borilsa, u o'sha qavmning tog'uti ekan. Au ya'budunahu min dunillah او yattabi'unahu ala g'ayri basiratin min Alloh. Allohdan tashqari unga ibodat qiladi odamlar ya hech narsa o'ylamasdan unga ergashib ketadi. Noshar'iy buyruqlarni qilsa ham ergashib ketadi. Au yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah. Bu narsa Allohning itoati ekan, Allohning ibodati ekan, shuni bilmasdan ham itoat qiladi. Tekshirib o'tirmaydi. Yo'q, qotamiz buyruq qildi, fulonimiz buyruq qildi, bo'ldi itoat qilaman dedi. Birodarlar, mana shunday bo'lsa bu tog'ut bo'lar ekan. Tushunyapsizlarmi? Faqat hukm bilan, faqat ibodat bilan, faqat ergishish bilan emas, balki agar shuni bilmasa, ki bundan Alloh rozi bo'ladimi yo bo'lmaydimi bilmasdan ham unga itoat qilib ketsa, shu ham xatarlik narsa ekan. Bilish kerak odam. men qilayotgan narsadan Alloh taolo rozi bo'ladimi yoki norozi bo'ladimi? Hattoki shubha agar kelsa, shunga odam o'ylab turish kerak. Tafakkur qilish kerak. Men bunga qanday itoat qilaman? Imom Ibn al-Qayyim rahimahulloh yana qo'shimcha aytadiki, kimki Allohning habibi sallallohu alayhi vasallam olib kelgan shariatdan tashqari hukm qiladigan hokimni oldiga borsa, u bir tog'utni o'ziga hokim qilib oldi va unga murojaat qildi. <laughs> Shu zamonada ustoz aytadiki, ibodat qilinayotgan tog'utlarning qismlari ko'p. Va har muvahhid tauhidiy birodarga lozim bo'ladiki, shularga kufr qilsin va bularga bulardan bezorligini e'lon qilsin, ularga ergishadiganlarga ham kufr qilsin va ulardan bezorligini e'lon qilsin. O'zana shu toifadan va shu toifalarga ergishadiganlardan ham yiroq tutsin. Shunday bo'lsa, Bu iymonning mustahkam halqani tutgan bo'ladi va jahannam o'tidan qutiladi. Bu kacha ya xom deymizmi? Soxta xudolar. Bu soxta xudolari. Bularni insoniyatning, bashariyatning ko'pchilik o'ziga billah xudo deb tan olgan. Iloh deb ularga ibodat qilyotgan bugun ko'p xalq shunday bor. Alloh taolo Suratu Shuraning Shura surasining oyatda aytgan am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah Ya ularda bir sheriklar bor ekanmi ki Alloh taolo ijozat bermagan narsani ular din qilib ularga shariat qilib o'tiribdimi Wa kalimatul fasl la qudiya baynahum. agar taqdir masalasi bo'lmaganda bularni hammalari hammalarining ishi bitirilar edi lekin alloh taolo bir ajalni qo'yib qo'ygan shuning uchun bularni ushlamayapti xullas alloh taolaning dinidan tashqari alloh taolo ijozat bermagan narsadan tashqari kimki qonunlarni yasasa alloh taolo ularni iloh va shirk keltiriladigan xudolardan deyapti am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihillah bugungi kunda ham aytadiki mana shu parlamentda o'tiradiganlar davlat, iqlim va mahalliy viloyat bo'yicha bo'lgan kichkina-kichkina parlamentlarda ham shunday qonun yasab o'tirganlari bo'ladi. Va xalq bularga shu haqqini berib qo'ygan. Bu parlamentda o'tiradiganlar o'zlarining <coughs> qonun kitoblarida va dastur kitoblarida shuni yozgan, ochiq yozgan. Saltatut tashri', haqqut tashri', qonun yasashlik. Mana shariat kalimasini ishlatadi. Shar'a yusharri'u tashri'an shu kalima shariat kalimasini ishlatadi. فكانوا بذلك أربابا لكل من أطاعهم وتابعهم وتواطع معهم على هذا الكفر demak bular kimki bularga itoat qilsa bularga ergashsa bular bilan muttafiq bo'lsa muvofiq bo'lsa shu kufrda ularga xudo bo'lib ketdi bular va bu sarih shirk bu alloh taolo nasroniylar vaqtdagi ular o'zlarining ahli ilmlari va rohiblariga itoat qilgan Alloh taolo ularga nima degan? Mushrik degan. Biz ham bularni mushrik deymiz. Balki bularning holati undan ham battar deydi. Bularning holati ulardan ham yomon deydi. Nimaga deysizlar birodarlar? Ya'ni nasroniylar ham o'zining ahli ilmlar va obidlarga ergishgan nohaq narsalarga. Ularni Alloh taolo mushrik degan. Lekin ustoz bu yerda aytayaptiki, ammo bugungi kunda bu mushriklarning holati ulardan ham battar dedi. Nimaga deysizlar? Birodarlar, bugungi kunda bular shu qonunlarni manhaj deb qabul qilgan. Dastur deb qabul qilgan. Va kimki shu qonunga ergishmasa, shu qonunga itoat qilmasa uni jazolaydi birodarlar. Ammo u nasroniylar, nasroniy mullalar ularni jazolamas edi. Uni bir yozilgan modda shaklida e, nima e, band band qilib qo'ymagan. Ammo bugun bular shuni qonun qilib, munazzam murattab qilib yozgan, manhaj qilib olgan. Va butun vatanda, butun joylarda shu qonunni bular o'rnatadi, kitob shakllarida, dastur shakllarida bor. Va kim qarshilik qilsa, uni zulm qiladi va uni qamoq qo'yadi. Endi ustoz aytadiki, men sizlarga shuni tushuntirib qo'ydimki, islom dinining mustahkam halqasini ushlashlik nima? Kufr bit tog'ut. <coughs> islom dinining mustahkam halqani ushlash kufr bit tog'ut ekan. Endi kufr bit tog'ut, tog'utga kufr qilishlik buning eng a'lo darajasi nima ekan? Buning eng a'lo darajasi jihad ekan, birodarlar. Bularga qarshi jihad qilishimiz kerak dedi. bularni iqtib tashlash, bularni sindirib tashlashlik uchun biz Alloh taolaning ibodatiga, Allohning bandalarini olib chiqish uchun bularni sindirib tashlashimiz kerak. Bularni mag'lub qilib tashlashimiz kerak. Va shu jihoddan birsi nima? Jihod bil lisan. Til bilan jihod qilishlik va haqni aytishlik, haq gapirishlik. As-sad'u bil haqq. Shuni aytib qo'yishimiz kerakki, mana bu demokratizm bu kufr birodirlar. Bu parlamentlar bu bularning shu nizomi bu hammasi kufr birodirlar. Hukumat qilayotgan va hokim mahkum bular tog'ut bular. Shu hukmga kim rozi bo'lsa, bu bularga shirk keltiryapti birodirlar. Shu shu hukmga kim rozi bo'lsa, bu Alloh taolaga shirk keltiryapti birodirlar. Shu hamma narsalarni biz ochiq aytishimiz kerak. Birinchi o'rinda mana jihad bil lisan birodirlar. Va kerak bo'lsa biz bularga qarshi adovatini e'lon qilishimiz kerak, jang qilishimiz kerak. Ibrohim va sallamning sifatni va u kishi bilan birga bo'lgan odamlarning sifatini Alloh taolo Mumtahina surasida <clears throat> shunday degan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrohim vallazina ma'a. E musulmonlar, e bandalarim, sizlar uchun Ibrohim alayhisolatu va sallam o'kishining sahobalarda yaxshi namuna bordir. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم vaqtdagi ular o'zining qavmiga aytgan biz sizlardan bezormiz mana bu birinchi o'rin e'tibor beringlar inna buraau minkum biz sizlardan bezormiz va mimma ta'buduna min dunillah va Allohni tashlab ibodat qilayotgan sizlar ibodat qilayotgan ma'budlardan ham bezormiz Bu ikkinchi o'rin. Kafarna bikum biz sizlarga kufr qildik. Sizlarga, sizlarning ma'budlarga hammasiga kufr qilamiz, sizlarni inkor qilamiz. Mana bu 3-o'rin. Wa bada baynana va al adawa. Biz va sizlar oramizda adovat oshkor bo'ldi. Ochiq adovatimiz bor. Mana bu 4-o'rin. Wal bag'do va biz sizlarni yomon ko'ramiz. Abadan qiyomatgacha. Mana bu 5-o'rin. Bundan qutulishning tariqasi ya'ni biz agar bir qorindan dunyoga kelgan bo'lsak, bir onadan, bir otadan dunyoga kelgan bo'lsak, shu bilan biz birlashilmaymiz. Aka-uka bo'lib ham birlashilmaymiz. Birlashishning birdan bir yo'li nima? Hatta tu'minu billahi wahda. Alloh wahdahu la sharika iymon keltirsanglar, undan keyin shu hamma mushkilotlarimiz tugaydi. Sizlardan bezor ham bo'lmaymiz. Va sizlar va bizlar oramizda hech qanday adovat va nafrat, dushmanlik bo'lmaydi. Lekin madomiki sizlar Alloh taolaga tauhid aqidasini tan olmaysizlar. Faqat ibodat Allohga bo'ladi. Shuni aqida qilmaysizlar. Biz va sizlarning orasida hech qachon muhabbat bo'lmaydi. Bu yerda ham birodirlar, bir ikkita muhim nuqtalari bor. Birinchi narsa Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan va bada baynana va baynakumul adawa. Ki biz va sizlarning orasida bor adovat oshkor bo'ldi dedi. maxfi emas. Shuni tushunyapsizlarmi? Adovatimiz maxfi bo'lmaydi, oshkor bo'ladi deydi. Shu birinchi nuqta, ikkinchi nuqta. Alloh taolo berdi ikkita kalimani ishlatdi. al va al bag'do. Adovat, dushmanlik, bag'do yomon ko'rishlik. Adovat, dushmanlik oshkor bo'ladi, birodarlar, ammo bag'do yomon ko'rishlik qalbida bo'ladi. Ya'ni ba'zida shunda bo'lish mumkin. ki siz bir narsani yomon ko'rasiz, lekin siz bir odamni yomon ko'rasiz, lekin adovat qilmaysiz. Bir odamni yomon ko'rasiz, lekin adovat qilishga qudratingiz yetmaydi, adovat qilmaysiz. Mana shuni tushungandan keyin birodarlar shu nuqtani endi tushunsak bo'lar. Alloh taolo Qur'oni Karimda adovatni ham ayt adovatni ham zikr qildi, bag'doni ham zikr qildi, lekin adovatni birinchi o'rinda zikr qildi. Ya'ni oramizda adovat va dushmanlik oshkor dedi. Ammo yomon ko'rishlik u bor, bor u. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni Alloh taolo bu yerda adovat kalimasini Bag'do kalimasidan ham oldin olib kelib qo'ydi. Va hamma narsa agar oldin zikr bo'lsa va uning haqqi oxirda bo'lsa, unda bir xos xususiyat bo'ladi. Taqdim ma haqqahu at-ta'khir yufidu at taqsis dedi. Hozir biz aytdikki, birinchi o'rinda nima? Nafrat bo'ladi. Yomon ko'rish bo'ladi. Undan keyin adovat bo'ladi. To'g'rimi? Bir odamda nafrat bo'lmasa adovat qiladimi u? Shuning uchun birinchi o'rinda berdi Bag'do agar aytilgan bo'lsa, bu tabiiy tartib bo'lar edi. Ya'ni yomon ko'ramiz, undan keyin adovat qilamiz. Lekin Alloh taolo tabiiy tartibni o'zgartirib qo'ydi. Shunday bilinib turibdiki, biz bularga qarshi faqat nafrat va yomon ko'rib ko'rib yursak bu itarlik emas. Balki bularga qarshi biz adovat va dushmanlik ham qilishimiz kerak. Tushunyapsizlarmi birodarlar? Hmm, Faqat ularni yomon ko'rsak bo'lmaydi. Balki bularga qarshi adovat ham bo'lish kerak. Bularga qarshi dushmanlik ham bo'lish kerak. Va dushmanlik shu birinchi o'rinda tildan boshlanadi, muqotaadan boshlanadi, aloqalarni uzish. Demokratlarga salom bermasligimiz kerak. demokratlardan biz uzoq uzoq yurishimiz kerak. Demokratlarga biz kulmasligimiz kerak. Nimaga dushmanligimiz bor? To'g'rimi? Dushmanligimiz bor ular bilan. Yana 3-nuqta shuki, birodarlar, Alloh taolo birinchi mushrik qomdan bezorligini aytganligini aytib berdi shu oyatda. Inna bura'u minkum dedi. To'g'rimi? Xo'sh. Ya'ni shu mushrik qavmdan birinchi bezorligini e'lon qildi. Ikkinchi o'rinda va mimma ta'buduna min dunillad. Ya'ni ularning butlardan bezorligini ikkinchi o'rinda aytdi. Shu ham shuni bildiradiki, bu mushriklardan ham biz bezor bo'lishimiz kerak va ularning butlardan ham bezor bo'lishimiz kerak. Zaraki ko'ramizki, ba'zi odamlar butlar, tog'utlar bu bularning qonunlari, dinlari va yangi yasab-yasab qo'ygan bular qonunlari, manhajlarini yomon ko'radi, lekin o'zlarini yomon ko'rmaydi. Bu demokratlarni qonunlarini, manhajlarini yomon ko'radi, lekin demokratlar bilan aralashib boradi. Agar shunday bo'lsa, fala yakunu atiyan bil wajib. Bu vojibni va aqida talab qilyotgan narsani ado qilmadi. Aqida bizdan shuni talab qiladiki, biz birinchi mushriklardan bezor bo'lishimiz kerak, ikkinchi o'rinda ularning butlardan bezor bo'lishimiz kerak. Mana bu yerda ham Alloh taolo xususiyat uchun shuni birinchi o'rinda zikr qildi, birodarlar. En pas va adna darajasi. Ya'ni agar buni qilmasak bo'lmaydi. U nima? ishtinabu tog'ut. Tog'utlardan uzoq bo'lishlik ularni ibodat qilmaslik va ularning shirk va botillarga ergishmaslik. Buni agar qilmasak biz musulmon bo'la olmaymiz. Hech bo'lmasa shu tog'utlardan uzoq yurishimiz kerak. Demokratlar ko'p, demokratizm rivojlandi, mana shundan qochishimiz kerak. Hech bo'lmasa shuni qilishimiz kerak. Alloh taolo musulmonlarga buyruq qilgan narsa shu. laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان وقال عن دعاء إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام من ومن فرزن لرمنا بطلر عبادة قلشتان سقلين butlarni ibodat qilishdan meni va لرمنا سقلين saqlagin agar inson dunyoda shu aqida talab qilayotgan shu narsani ado qilmasa fahuva fil oxirati minal khasirin oxiratda u ziyon tortganlardan bo'ladi ziyon tortganlardan bo'ladi nuqsonda bo'ladi musibatda bo'ladi hech qanday bu namozlar ro'zalar shu hamma narsa bunga foyda bermaydi birodarlar lekin muhim narsa manhaj muhim narsa aqida aqida to'g'ri bo'lmasa bu ibodatlar bu namoz ro'zalar hech qanday foyda bermaydi قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا Dünyada ergashilgan odamlar qiyomatda ergashganlardan bezorligini e'lon qiladi. Men bezorman dedi bulardan. Va taqatta'at bihimul asbab. Va ularning orasida aloqa uzilib ketadi. Ularning orasida bor ip uziladi. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة bu tog'utlarga ergashganlar aytadiki koshki yana qaytish imkoni bo'lganda dunyoda fanatabarra minhum kama tabarra'u minna biz ham bulardan bezorligini e'lon qilar edik xuddi bular bizdan bezorligini e'lon qilgandek lekin u bo'lmaydi boshqa qaytilmaydi dunyoga kazalika yurihimullohu a'malahum hasaratin alayhim mana shunday Alloh taolo ularga ularning amallarini ko'rsatadi pushaymon bo'lishlik uchun hasrat qilishlik uchun hasratlar bo'lishlik uchun va ma hum bi bikharijina minan nar va ular jahannamdan chiqilmaydi birodarlar mana ustoz aytayaptiki fa in kunta ya abdulloh tarumun najat va tarju rahmata rabbik allati katabaha lil ladzina yattaqun fashtani bit tawagita kullaha Ey Allohning bandasi, agar sen najot topmoqchi bo'lsang, Alloh taolaning rahmatini izlab yurgan bo'lsang, bu tog'utlardan uzoq bo'ling. Va wattaqi shirkahum al-an al-an. Hozir, hozir bularning shirkdan uzoq yuring. Bu shirkka yaqinlashmang. Qiyomat kunida bular senga hech qanday yordam berilmaydi. Hech qanday yordam bermaydi. Lekin qiyomat kunida kimki bular bilan rozi bo'lib yursa, bularga rozi bo'lib ergashgan bo'lsa, bular bilan bo'ladi u. Sahih hadisda keladiki, Alloh taolo qiyomat kunida bir farishtaga buyruq qiladi va u farishta e'lon qiladi. Man kana ya'budu shay'an falyattabi'hu. Kimki qaysi narsani ibodat qilgan bo'lsa, o'shanga ergishsin. Fayattabi'u man kana ya'budu ash-shamsa ash-shamsa. Kimki quyoshga ibodat qilgan bo'lsa, u quyoshga ergishib ketadi. Wayattabi'u man kana ya'budu al-qamara al-qamara. Va kimki oyga ibodat qilgan bo'lsa, u oyga ergishib ketadi. man kana wayattabi'u man kana ya'budu at يعبد at-tawagit. Va kimki tog'utlarga ibodat qilgan bo'lsa, u tog'utlarga ergashib ketadi. Hattoki mu'minlar qolib qoladi maydonning orasida. Faqat mu'minlar qolib ketadi. Ularga aytiladiki, "Ma yahbisukum wa qad dhahaba an-nas." Sizlar sizlarni nima narsa to'sib turibdi? Mana odamlar hammalar ketdi. Fayaqulun faraqnahum va nahnu ahvaju minna ilayhi al-yawm. Biz bularni bularga muhtoj bo'lgan vaqtida bugundan ham ko'ra ko'proq muhtoj bo'lgan vaqtda bularni tark etgan edik. Bulardan uzoq yurgan edik. Va inna sami'na munadiyan yunadi. Va biz bir munodi, bir e'lon qiluvchi e'lon qilyapti. Shuni eshitganmiz. Liyalhaq kullu qaumin bima kanu ya'budun. har qavm o'zi ibodat qiladigan o'zi kimga ibodat qilgan bo'lsa unga ergishib ketsin, unga borsin. Va innama nantadiru robbana ammo biz Rabbimizni kutib turibmiz. Fata'ammal qawlal mu'minin. Mana birodarlar, bu yerda biz shu mu'minlarning qawliga bir tafakkur qilaylik. Bular nima degan edi? Biz bugundan ham ko'ra, bugun qiyomat kunda, qiyomat kundan ham ko'ra biz dunyoda bularga ko'proq muhtoj edik. Dunyoda bularning din, dinor, bularning dirham, bularning puliga, bularning ishlarga ko'p muhtoj edik biz. Ammo hozir biz bularga muhtoj emasmiz, Allohga muhtojmiz. Dunyoda biz bularga muhtoj bo'lgan vaqtda bulardan uzoq yurganmiz. Hozir bularga muhtojligimiz yo'q vaqtda qanday ularni oldiga boramiz? O'sha vaqtda bilinadi. Biz dunyoda hozir bu demokratlarga agar kambag'al bo'lsak, muhtoj bo'lishimiz mumkin. Mashinamiz bo'lmasa mumkin muhtoj bo'lishimiz mumkin. Ya o'ylanish g'am bo'lsa, shunga muhtoj bo'lishimiz mumkin. Zeraki hukumat ularnikida. Lekin alhamdulillah biz bularni agar dunyoda tark etsak va bularni tuf qilsak bularga, kerakmas desak bularni, inshaalloh qiyomatda ham biz bularga muhtoj ham bo'lmaymiz. Va Alloh taolo Alloh taolaning rahmatiga sazovor bo'lamiz. Shuning uchun aytayaptiki, ey Allohning bandalari, sizlar dunyoda saflaringizni ajrata olinglar. Dunyoda shu qarorini olinglar. Kimga ergashasizlar qiyomat kunida? Allohu taolo احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ظلم qilgan odamlarni jam qilinglar va azvajahum va ularning juftlarini jam qilinglar va ma kanu ya'budun va bular ibodat qilganlarini ham jam qilinglar hammasini bir safda jam qilinglar azvajahumdan murod bu faqat ayollar emas balki amsalahum Agar ayollar ham ularning aqidasiga ergashsa, bu ma'noga kiradi. Bo'lmasa azvojdan murod berdi amsalahum va quranahum va ashiyahum. Ya'ni ularga o'xshaydiganlar, ular bilan bir barobar yuradiganlar va ularning ansorlari. Bular murod ekan. Bugun zolimlar va ularning ansorlari va ular ibodat qilgan tog'utlari hammasini bir safda jam qilinglar. deb Alloh taolo farishtalarga buyruq qiladi. Fa innahum Alloh taolo bundan keyin aytadiki, fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikun. Bular qiyomat kunida azobda hammasi sherik bo'ladi. Ibodatda ham sherik bo'lgan, endi azobda ham sherik bo'ladi. Inna kadhalika naf'alu bil mujrimin. Biz shunday qilamiz mujrimlar bilan. Jinoyatchilar bilan muomalamiz shunday bo'ladi. innahum kanu idha qila lahum la ilaha illalloh yastakbirun. Bularning holati dunyoda bo'lganki, bularga aytilsa la ilaha illalloh ibodat qilishga loyiq emas, magar Alloh desa bular takabbur qilar edi. Hozir ham bularga aytilsa haq yo'l faqat shariat yo'li ekan, haq yo'l faqat da'vat va jihad yo'li ekan deysiz, yo'q deb demokratizm degan yo'l ham bor deydi. Mana shu bir xil mujrimlar, jinoyatchilar va tog'utlar. Allohning dinini tushuntirmoqchi bo'lsangiz, akhadatul izzatu bil ism. Agar unga Allohdan qo'rqing desangiz, u qabila g'ayrat, siyosat g'ayrat, johiliy g'ayratlar uni turtib uni tutib oladi. Itoat qilmaydi. فإياك يا عبد الله أن تعرض عن كلمة التوحيد Ey Allohning bandasi, tauhid kalimasidan yuz o'girmang. Va tauhid kalimasi qaysi narsani isbot qilgan bo'lsa va qaysi narsani yo'q degan bo'lsa, bunda tajovuz qilmang. Va haqqa ergishishdan takabbur qilmang. Va tog'utga yordam berishga isror qilmang. Bundan to'xtating dedi. Fatakuna ma'al halikin. Agar siz to'xtamasangiz halok bo'lganlar bilan birga bo'lasiz. Barbod bo'lib ketganlar bilan birga bo'lasiz. Va tusharikahum fi masirihim ular bilan oqibatingiz ham bir xil bo'ladi. Kimki shu xolis tauhid aqida bilan islom dini bilan kelsa, u muvaffaq bo'ladi. Faman jaa bihi qubila minhu. Kim shu din bilan kelsa, tab toza, yangi, pokiza kelsa Alloh taolo undan qabul qiladi. bo'lmasa qabul qilmaydi ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل min. kimki islomdan tashqari boshqa dinni izlab yursa u undan qabul qilinmaydi va huwa fil oxirati min al khasirin va shu odam oxiratda ziyon tortganlardan bo'ladi biha Ibrohim إبراهيم va Yaqub Shu tavhid kalimasi bilan Ibrohim alayhisolatu vasallam o'zining avlodlariga vasiyat qilgan edi. Va Yaqub alayhisolatu vasallam ham farzandlarga shunda vasiyat qilgan edi. Ya baniya innalloha astafa lakumuddin. Ey farzandlarim, Alloh taolo sizlarga shu islom dinini tanlab berdi. Kommunizm, demokratizm, butparastlik va bu shu dinlarni sizlarga rozi bo'lmadi. sizlarga rozi bo'lgan va sizlarga tanlab bergan din nima ekan? Islom dini ekan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Demak, sizlar vafot topmanglar magar musulmon bo'lgan holatda. Islom holatda vafot topinglar. Islom holatda dunyodan o'tinglar. Va qala ta'ala innad-dina indallohi al-islam. Shubhasiz din Allohning nazdida nima ekan? Islom din ekan. Faqat boshqa dinlarni islom qabul qilmaydi. Qo'ymaydi ham boshqa dinlarni qabul qilishga. Ustoz yana bu yerda bir narsani aytmoqchiki, din degan kalima kelsa, siz bundan faqat nasroniylik, yahudiylik deb tushunmang. Balki har qaysi din, har qaysi aqida. Agar islom manhaj, islom nizom, islom hukmga qarshi bo'lsa, u hammasi din ekan u. Uni ham din deysiz. Lekin uni agar nauzu billah unga ergishsa biron kishi u ziyon tortganlardan bo'ladi. Agar hozir biz din desek va man yabtaghi g'ayral islami dinan deb demokratizmni gapirsak, ba'zilar aytadiki, u din emas deydi. U bir siyosiy nizom deydi. Ba'zilar siyosiy <laughs> nizom ham din ekanda. Islom degan bu siyosat uchun ham keldi, ibodat uchun ham keldi, muomala uchun ham keldi. aqida bor bunda, hamma narsa bor islomda. Bu bu nasroniylar kabi faqat ibodat qiladigan shariat emas. Ya'ni ibodatdan e, biz murodimiz faqat namoz, roza ya'ni. Faqat namoz, roza, zakot berib yuradigan din emas faqat. Balki mulku millat hammasini kontrol qiladigan va boshqaradigan din ekan alhamdulillah. Islomdan tashqari, tauhiddan tashqari hamma dinlardan hamma nizomlardan biz bezorligini e'lon qilishimiz kerak. Va Alloh taolo bizga shuni buyruq qilgan. Ki hamma kofirlarga shunday deinglar. Ularning qavmi qanday bo'ladi, ularning qabilasi qanday bo'ladi undan qat'i nazar. Qul ya ayyuhal kafirun. Ey kofirlar deydi. La a'budu ma ta'budun. Sizlar ibodat qilyotgan narsani biz ibodat qilmaymiz. va la antum abiduna ma abud va biz ibodat qilayotganni sizlar ibodat qilmaysizlar lakum <laughs> dinukum valiyadin ah, suraning oxirigacha ya'ni sizlarning dini sizlar uchun va biz dinimiz biz uchun har kofir millat agar bironta nizamga ittifoq qilgan bo'lsa, bironta manhajga ittifoq qilgan bo'lsa, u islom diniga qarshi bo'lsa, u ularning dini ekan u. Shunda kommunizm, ishtirokizm, kapitalizm, ilmoniy ya'ni dinsizizm. Bu hammasi shunga kiradi. Va va min zalika ad-demokratiya. Fa innaha dinun ghayra dinillahi ta'ala. Mana shundan demokratizm ham bor. Bu demokratizm Alloh taolaning dinidan tashqari bir yangi din ekan bu. Ustoz bu yerda aytadiki, men inshaalloh sizlarga shu yangi bid'at yasama shu din to'g'risida ba'zi ma'lumotlarni sizlarga beraman. Zeraki bugungi kunda ko'p xalq, bashariyat shu narsalardan fitnalangan. Va hattoki o'zini islomga nisbat qiladigan odamlar ham shundan fitnalangan. Shuning uchun ko'rasizlar, islomik demokratik, ad-demokratiyatul islamiyya xuddi an-nasroniyatul islomiya al-yahudiyatul islomiya degandek bo'ldi-da. Ya'ni islomiy yahudizm, islomiy nasronik nasroniylik. Shuning uchun aytadiki, inshaalloh men sizlarga shuni mufassal qilib aytib beraman. Shundan keyin siz bilib olasiz ki bu millat, bu tauhid millatidan emas. Va siroti mustaqimdan uzoq bular. Shayton jahannam tarafga chaqirib turgan yo'llardan bittasi bu. Shundan ehtiyot bo'ling va va odamlarni ham shundan ehtiyot bo'lishga chaqiring. Va zalika tadhkiran lil mu'minin. Shu da'vatni biz mu'minlarga nasihat bo'lsin. Va tanbihan lil g'afilin, g'afillarga tanbih bo'lsin. Va iqomatan lil hujjati alal mu'anidin va gardankash sarkashlarga hujjat bo'lsin. Va ma'ziratan ila robbil alamin. va Alloh taolani oldida uzrimiz bo'lsin deb qilamiz. Alloh taoladan duo qilib qo'yamizki, Alloh taolo iymonimizni saqlasin, aqidamizni saqlasin va to'g'ri yo'lda bizni o'limgacha sabit qadamligini bersin. Allohumma salli va sallim ala sayidina va habibina Muhammad va ala alihi va sahbihi va barik va sallim. Jazakumullohu khayran. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.